produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, May 2003, Mark chapter 2. Και εισελτών πάλιν εις καφαρναούμ διημερών, οικούστη ότι οίκο εστιν, και συνήκτησαν πολλοί, ώστε μη χωρήν μη τα προς την θύραν, και ελάλη αυτής των λόγων, και έρχονται φερόντες προς αυτόν παραλυτικών νερόμινων υποτεσάρων και μη δυνάμενη προσυνέγκη απ' το δια των όχλων, απεστέγασαν την στέγην όπου είναι, και εξορίξαν τες καλώσει των κράβατων, όπου ο παραλυτικός κατέκειτο. Και ειδών ο Ιησούς την πίστην αυτών, λέγει το παραλυτικό, τέκνον, αφιέντες σου εαμαρτίε. Ήσαν δε τίνες των γραμματέων εκεί κατήμενοι και διαλογιζόμενοι εν τις καρδίες αυτών, σου το λαλί, βλασφημί; τις δύνατε αφίενε αμαρτιας ημιεις ο Θεός, και ευθύς επιγνούς ο Ιησούς το πνευματι αυτού, ότι ούτως διαλογίζονται εν αυτής, λέγει αυτής, τι ταύτα διαλογίζεστε εν της καρδίες ημών, τι εστιν ευκοπότερον υπήν το παραλυτικό, αφιέντε σου η αμαρτία, υπήν γύρου και άρρων των κράβατων σου και περιπατή για να ότι εξουσίαν έχει ο βιος του ανθρώπου αφιένει αμαρτίας επί της γης. Λέγει το παραλυτικό, «Συλλέγω, έγιρε, άρον τον κράβατον σου και είπαγε εις τον οίκον σου, και ηγέρθη και ευθύς ρας τον κράβατον εξήλτεν εμπρός τεν πάντων, ώστε εξίσταστε πάντας, και δοξάζειν τον Θεόν λέγοντας ότι, ούτως ουδέποτε είδαμεν» και εξήλτεν πάλιν παρά την και πάσο όχλος ήρ και το και εδίδασκεν αυτούς. Και παράγον είδεν Λεβίν τον του Αλφαίου κατήμενον επί το τελώνιον, και λέγει αυτό, ακολούτη μη, και Αναστάς οικολούτησεν αυτό. Και γίνεται κατακίστε αυτον εν τη οικία αυτού, και πολυτελώνε και αμαρτωλή συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού, ήσαν γαρ πολλοί και οικολούτουν αυτό και η γραμματείς των Φαρισαίων, δόντες ότι εστί μετά των αμαρτωλών και τελωνών έλεγον τις μαθητές αυτού ότι μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί, και ακούσας ο Ιησούς λέγει αυτοίς ότι «Ουκριαν έχωσεν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοι κακώς έχοντες, ουκ ήλτον καλέσει δικαίους, αλλά αμαρτωλούς». Και ήσαν οι μαθητές Ιωάννου και οι Φαρισαίοι νηστεύοντες, και έρχονται και λέγουσιν αυτό Διατί οι μαθητέ Ιωάννου και οι μαθητέ των Φαρισαίων νηστεύουσιν, οι δε ούν νηστεύουσιν» και είπεν αυτοίς ο Ιησούς, μη δυναντε οι του νυμφόνος, ενώ ο νυμφίος μετ' αυτόν έστεν ιστεύειν, όσον χρόνον έχουσιν των εμφύων μετ' αυτόν, ουδυναντεν νηστεύειν. Ελεύσονται δε ημέρι όταν απάρθει απ' αυτόν ο νυμφιός, και τότε νηστεύσουσιν, εν εκείνη τη ημέρα. Ουδείς πλήδη μαρακούς αγνάφου επί παλαιών, η δεμή eri το πλήρωμα απ' αυτού το κενόν του παλαιού, και κύρον σκίσμα κίνεται, και ο δυσβάλλε είναι νέον εις ασκούς παλαιούς. Η δεμή ρίξει ο ίνος τους ασκούς, και ο ίνος απόλυτε, και η ασκή, αλλά είναι νέον εις ασκούς κενούς. Και γένετο αυτον εν τη σάβασιν διαπορεύεστε δια των σπορήμων, και οι μαθητέ αυτού ήρξαν το οδόν ποιήν τύλοντες τους τάχιας. Και οι Φαρισαίοι έλεγον αυτό, tipiusin ti savasin hoc exestin, que legiabtis udepote anegnote, tipis in ότι ότι κριανέσκην και επίνασιν αυτός και ημετ αυτού, πως εισήλτεν εις τον οίκον του Θεού επί Αβιάθαρ αρχιερέως και τους αρτούς της προθέσεως εφαγεν, ως ουκ εξεστην φαγήν ημί τους ιερείς και έδωκεν και τις συναυτοούσιν, και έλεγεν αυτής το Σάββατον διά των άνθρωπον εγένετο, και ούχο άνθρωπος διά το Σάββατον, ώστε Κύριος έστειν ο βιος του ανθρώπου και του Σαββάτου,